Այն, որ Ադրբեջանը հատում է բոլոր կարմիր գծերը, ակնհայտ է։ Ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ Թուրքիան ակտիվ հակահայ քաղաքականություն են վարում ու բավականին գրագետ քաղաքականություն առաջին հերթին տեղեկատվական դաշտում։ Իսկ ինչ ենք անում մենք, մեր դիվանագիտությունը, հանրային հատվածը, որքան լուրջ ենք վերաբերում առհասարակ նման հարցերին։ Իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը խնդիրը այս դիրույթում է դիտարկում ինչ ենք մենք արել միջ այսօր, որ կանխենք ցեղասպանությունը որպես քաղաքականություն Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից որթեգրած եւ անփոփոխ մնացած բոլոր այս տարիներին։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի կազմակերպված աշխատանք չի իրականացվել Իրավապաշտպանի խոսքով մենք պետք է փոխենք մեր մոտեցումը, ակտիվանանք եւ ճիշտ օգտագործենք պահը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կատարած ոչրագործություններն աշխարհին ներկայացնելու համար։ Իմ փորձից ելնելով, մեր կազմակերպության փորձից ելնելով, ես կարծում եմ պետք է կազմակերպել գրեթե ամենօրյա նամակների էլեկտրոնային հասկանալի է եւ այսպես կոչված alarm, այսինքն վտանգի մասին խոսացող նամակներ ու հեղեղել բոլոր այն հարթակները, լինի դա միջազգային միջպետական կազմակերպություններ, լինի դա միջազգային հասարակական կազմակերպություններ, լինի առանձին անձիկ եւ այդպիսի հաստատություններ Աշխարհում բազմաթիվ կազմակերպություններ կան, որոնց առաքելությունը հենց ցեղասպանությունների կանխարգելումն է, ասում է զրուցակիցս, եւ այդպես հասցեական փորձելու ենք աշխատել կազմել ենք շատ հակիրճ նամակներ, բայց անհրաժեշտության դեպքում բավականին մանրամասն կծված նյութեր, այդպիսի նյութեր պատրաստել է ժամանակին եւ Ռուբեն Մելիքյանը, եւ Արտակ Բեգլարյանը, եւ այսօրվա մարդու իրավունքների պաշտպան Ստեփանը։ Ես համոզված եմ, որ պետք է կազմակերպել Արցախում մի փոքր երիտասարդների խումբ, դա կարող են լինել ուսանողներ, ասպիրանտներ եւ այլն, որոնք աշխատեն ամեն օր ուղակի կազմեն շատ հակիրճ նամակներ այդպիսի կարկախոսով never again այդ կարկախոսը մակի կարկախոսն է ասածը չի ենթադրում որ վտանգը միանգամից վերանալու է բարձաբանում է իրավապաշտպանը բայց առանց նման աշխատանքի հույս ունենալ որ որևէ հաստատություն պետություն կսկսի Ադրբեջանի սանձելու քայլեր ձեռնարկել, առնվազն միամտություն է։ Անհրաժեշտ է համակարգել հասարակական հատվածի աշխատանքը, որ เป զի թեմայով իրենց ահազանգող դատապարտող նյութերն ուղարկեն Ադրբեջանին, այն միջազգային կազմակերպություններին, որոնց անդամակցում է Ադրբեջանը, եւ բոլոր այն միջազգային կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են ցեղասպանությունների կանխարգելմամբ։ Բավարար աշխատանք չի տարվում։ Իրավապաշտպանը վստահաբար է ասում. Այո, ես գտնում եմ, որ հասարակությունը թե Հայաստանի, թե Արցախի ուղղակի տարօրինակ ասիվություն է ցուցաբերում։ Միջև անգամ դրա մասին ինձ հարցնում են որոշ իմ ցանոթներ տարբեր պետություններից. Ինչու Հայաստանից եւ Արցախից նյութեր, նամակներ, հերագրեր, էլեկտրոնային եւ այլն չեն գնում աշխարհի ամենատարբեր կրկնում եմ, թե միջազգային, միջպետական, թե միջազգային հասարակական կազմակերպությունների անձերին, մշակույթի եւ այլն։ Տեղեկատվական պայքարը պատշաճ ձևով գնահատելու արժևորելու ժամանակն է։ Այն բավականաչափ ազդուզենք է եւ պետք է նրա ճիշտ կիրառման արվեստին տիրապետենք։ Ես ասում եմ, որ վրա հասած այդ ցեղասպանական ագրեսիան, որը չգիտես ինչու կոչում են 44 օրյա պատերազմ, դա ցեղասպանական ագրեսիա է, որը որ ի դեպ նախաձեռնել է եւ ղեկավարել է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սիրով իրականացրել է այդ ամենը։ Այնքան մեզ հարված են հասցրել այդ հազարավոր զոհերը, այդ կորուստը, որ ես կարծում եմ, որ կարելի է բացատրել եւ դրանով, այն որ մենք կարծես թե այդպես չկարողացանք ճիշտ ժամանակին ակտիվություն ցուցաբերել։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, զարգված թուլացած ենք, բայց հիասթափվել պետք չէ, ասում է Լարիսա Ալավերդյանը։ Հստակ պետք է մշակենք քայլերի պլանը եւ մենք ոչ զինվորականներս մեր բաժին պատերազմը մղենք, տեղեկատվական պատերազմը, որտեղ ցավոք պարտվել էինք դեռ ոչ 44 օրյան։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։